mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo, poštovani slušatelji, kao što sam e, zapravo već i rekla, e, riječ je o ovoj našoj emisiji u kojoj ćemo malo o okolišu govoriti. Tu se nam vrlo važan e, dionik i vi, naravno. evo, ovdje odmah pozdravljam našu redovitu gošću Inga Kukolje, s nama, ekološka udruga Krka, kao uvijek aktivno. Dobro jutro. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Danas ćemo vidjeti koliko su aktivni naši građani, imaju li što za prijaviti što se tiče problema u okolišu. Odmah kažem, naš telefon je 663-700. Dakle, ukoliko imaju neki prigovor, ukoliko su negdje nešto primijetili, mogu nazvati, a vi ćete odgovoriti, jel tako? E, tako, evo, danas smo ovu emisiju upravo radi toga namijenili. Građani nas često zovu na naš zeleni telefon, dojavljuju nam i mailom, e, telefonom na našu udrugu, ali evo, danas smo pružili priliku u ovoj emisiji građanima da direktno, evo i putem medija, da nam jave ako imaju bilo kakav problem, ako Eh, su primijetili nešto da nas pitaju bilo kakve stvari, pa evo pozivam građane što kažete, svi moramo zajedno i građani i udruge i lokalna uprava surađivati, pa evo prilika ako imate slobodno zovite. Tako je, odmah sada direktno, ne poslije pričati <laughs> okolo. Taj aktivizam je zapravo vrlo, vrlo važan. Međutim, dok čekamo eh, neki od poziva, ja ću vas pitati, evo mi jedno izvjesno već vrijeme, vrijeme traje ova emisija eh, i osvještavamo građane, govorimo o tome koliko je važno u, problem okoliša. E, imaju li ove emisije smisla? Jeste li vi primijetili ili nešto bolje? E, imamo više poziva, što je naravno rezultat i te emisije. Evo, imamo... Evo neko je s nama, pa ćemo malo prekinuti. Hvala, dobar dan. E, dobro jutro. Ovako, ja sam primijetila da ljudi na, Žagrović, na Zagroviću često bacaju otpad na zelene površine, također i u rijeku Raljevac, pa me zanima da li će tamo biti više spremnika za otpad i također i za odvajanje otpada. Dobro, hvala lijepa. Evo, Eh, evo, hvala lijepo slušateljci na pozivu. Eh, prije par godina u Raškovićima Žagroviću bilo je možda jedan, dva kontejnera. Čistoće i su postavili dodatni broj spremnika, ali evo očito građani koji tamo žive smatraju da bi ih trebalo biti više. Pa ćemo mi danas, evo odmah poslije emisije, uputiti poziv našoj čistoći i s kojim stvarno dobro surađujemo, da eventualno postave još kontejnera i ono što je bitno, što svi skupa i mi kroz ove emisije smo govorili da trebamo odvajati otpad, pa ćemo ih zamoliti da postave i spremni spremnike za odvajanje otpada kada naravno oni to budu moći. Evo, dakle, iskoristili su građani naš e, mogućnost i ovu emisiju pa se odmah javili. Rekli smo, dakle, vi imate više poziva nakon emisije, dakle, nekog efekta ima. ima imamo više poziva, što je najvažnije i ova suradnja, što je spominjemo na početku i udruga i lokalne uprave također je rezultirala dobrim stvarima, tako da evo komunalno redarstvo grada Knina zaista užurbano radi, ispričali smo dosta o olupinama, krenuli su u akciju, stavljaju obavijesti građanima, građanima postaju odgovorniji i do sada je sigurno nekih 15 automobila maknuto sa javnih površina koji su smetali za nesmetan prolaz pješaka. Dakle, u svakom slučaju e, ovakav javan način pristupa tom problemu aktivira i gradske službe. Aktivira i gradske službe, tako da evo, doista smo zadovoljni, ima smisla i evo, još jednom poziv građanima, slobodno zovite, javljajte, mi smo tu koliko god možemo u suradnji s lokalnom upravom i čistoćom i ostalim institucijama pokušat ćemo rješavati probleme. Što se tiče ovih poziva koje vi imate i mailova koji vam stižu, koji su to uglavnom problemi, gdje? E, najčešći su problemi onečišćenja rijeka, rijeke Krke,

E, otpada. Evo, sinoć smo isto dobili poziv, znači za u, ljudi jednostavno neodgovorni pojedinci e, bacaju otpad. Evo, i sinoć smo dobili prije građevinski otpad uz rijeku Butižnicu, mhm. tako da mi to odmah javljamo i Hrvatskim vodama i gradu Kninu. Znači, najviše problema, dosta građani su dosta odgovorniji, e, puno se dobro bolje ponašaju. U školama smo dosta radili, imamo dosta dobrih edukacija za djecu, međutim, ti neodgovorni pojedinci, nažalost, još uvijek bacaju takav otpad, tako da neka kako bi se trebalo njima doći na kraj i kažnjavati ih. Ali bar ima onih koji to primijete pa dojave. Bar Tako je, ima tih e, dosta dojava, ljudi zovu, ljudi, onako, e, ti odgovorni pojedinci doista onako čak e, emotivni, pa kao kako se to dešava, zašto i onda mi naravno odmah reagiramo, službama javljamo i takvi problemi se nekad brže, nekad sporije riješe. Evo nam još jednoga poziva, halo. Halo, dobar dan, pozdrav. Dobar dan. Evo jedno pitanje ga za gospođu Ingu. Mene zanima kada će biti više plavih spremnika na javnim površinama za odvajanje papira. Mhm. Dobro e. pitanje. <laughs> Hvala vam lijepa. To sam i ja mislila. <laughs> da, da, da. Ne znači, ovisi naravno da, o ne ali... ovisi naravno o nama. Uh, čistoće zelenile su stavili uh, te spremnike, onako u komunikaciji s njima imamo problema, oni ih nisu dovoljno postavili, trebalo bi ih više. Oni to imaju u planu, naravno kad im omoguće financijska sredstva i ovo ćemo im naravno pitanje prenijeti, ali ovim putem molimo građane koji odvajaju uh, i one koje ne pripaze dobro da plave spremnike koje već stoje na javnim površinama da ne bacaju ostali, mhm. ostali otpad jer onda oni imaju problema kad to prazne bude i drugog otpada. Evo, nažalost, tako da je to opet se vraćamo na onu suradnju i važno suradnje svih nas e, zajedno. Ako već razdvajamo, da onda stvarno razdvojimo kako da treba. Da se razdvaja, <laughs> evo, čisto ćemo poslije ove emisije u put doista dopis da u dogledno vrijeme da bude više tih e, spremnika. Mi sa školama radimo dosta, evo recimo u školi domovinske zahvalnost. svaka učionica ima spremnike za odvajanje otpada, tako da i mi ćemo kontinuirano raditi na tom i pisati projekte da možda i mi kroz projekte pribavimo više spremnika. A mi ćemo e, i za iduću emisiju imati također zanimljive teme. Inga, je li tako? Pa... Tako, evo, za iduće emisije pokušat ćemo dobiti naše goste iz e, Šibensko-Kninske županije, pa ćemo malo popričati o odlagalištu otpada regionalnom Bikarz da vidimo do koje je to faze došlo, kad će zapravo biti e, pokrenut taj cjeloviti sustav odvajanja otpada. Za danas smo završili, naše vrijeme je isteklo. Inga, hvala lijepa, do idućeg puta. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.